Oh. إلا الله ما لنا رب سوى Sad, kad ovo čuješ i saznaš, i prije ovoga kad si ovo čuo i saznao, ne mislim da si sad prvi put to čuo. Raduj se! Raduj se! Posebno se raduj što ti Allah stano tjela dao tu blagodat da ovo naučiš jer je ovo suština bez ovog sevhida niko neće uspjeti i niko neće biti svačan i da shvatiš u kakvoj je nesreći i kakav je musibet zadesio ljude u kod tebe. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب بالشرور vjerovali pa opet nisu bili muslimani pa tako da brojni danas koji se pripisuju da su muslimani su daleko u gorem stanju od prvih mušnika sa kojima je ratovao Rasul sallallahu alaihi sallam i zato kad ovo čuješ i saznaš raduj se عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضاه prvi mušici nisu obožavali kamenje, kako neki misli. Prvi mušici upravo su poštovali, šta, dobre ljude i meleke. Nisu oni svi ibade činili nekom kamenju, niti skulpturama. Neki su od obožavali mele, meleke. Najbliže meleke Allah spano tela. Zašto? Pa, pa kontal, ovi su najbliži Allahu. Najbolje je da njih pitam.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 بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة صل اللهم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام هداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا وبعد Mi smo, draga braćo, prošli put se dogovorili da ćemo početi sad jednu drugu risalu koju je napisao šejh Muhammed ibn Abdul Wahab koja je znatno poznatija i mnogo poznatija i popularnija među učenicima i među onima koji izučavaju Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru od one risale koje smo čitali prije. I samo ime šeha Muhammed ibn Abdullah je mnogo poznatije od šeha Muhammed bin Atika koji je napisao onu prošlu risalu koju smo čitali. Ova risala koja je ispred nas zove se Kešku Šubuhar. Šubuhar zove se Kešfu Šubuhat. Pa, na samom početku, na neki način, red je i obaveza da se objasni šta znači šta znači ovaj nas Keš je dizanje, otkrivanje ili razbjelodanjivanje, je li tako? Keš, dizanje i objašnjavanje čega? Šubuhat. Šubuhat je množina od riječi šubhe, je tako? Koju mi često koristimo. Imam šubhu ili nema šubhu ili ova ima šubhu. Je tako? Šubha u osnovi znači mi je prevodimo kao riječ sumnja, je tako? Međutim nije to nije to sumnja. Šubha je u stvari kad se nešto pobrka i pomiješa i postane nejasno. I postane nejasno. Kad se pobrka, pomiješa i postane nejasno. Prema tome, sumnja nije tu. Je tako? Sumnja nije tu. Šubha je kad se nešto pobrka, pomiješa i postane nejasno. U stvari, šubha u šarijatskom smislu je miješanje istine i, i laži. Je li tako? istine i laž. E to je šubha. Kad se pomiješa istina i laž. Oni koji žele da proture laž, obično je miješaju sa istinom. Zato što puka ili gola laž, teško će proći kod bilo koga, je tako? Zato se, je tako, laž miješa sa istinom da bi prošla, da bi bila prihvaćena. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kad se obraća ehlul kitabijama, ja ehlul kitabi la telbisul haqa bil batil. O ehlul kitabije, nemojte vi zaudjevat istinu u la, u laž. Znači, nemojte miješat istinu i laž. Je tako? Nemojte uzimati laž, pa joj odjenete odjelo istine i ljudi to tako prihvate. Tako, nemojte miješati istinu, istinu i laž. Pa je, znači, šubha nešto što je pomiješano, znači istina koja je pomiješana sa, sa lažima. I vidjet ćemo, znači, da oni koji se suprotstavljaju nama u teuhidu, je tako? Koji se suprotstavljaju istini u teuhidu, da obavezno šta? Imaju te svoje šubhe. Je tako? Mi kažemo šubhe, Arabi kažu imaju šubuhat. Je tako? Imaju puno šubhi. Na mnogo mjesta su pomiješali istinu i laž. I zato su zalutali u poglavlju, odnosno u najvažnijoj stvari, a to je tevhid. To je tevhid, bez, koje, bez kojeg Allah s.w.t. nikome dijela neće primiti. Bez kojeg nikome Allah s.w.t. dijela neće primiti. Pa ćemo vidjeti kako zaodjevaju istinu u laž, kako miješaju istinu u laž. Dođu kaburđije, jel tako, ovi koji tavafe i badete oko kaburova i uzmu šerijatske dokaze koji su šta? Is, istina. Uzmu šerijatske dokaze koji ukazuju na to da je svaki dobar Allahov rob, svaki mu'min i muvehid, svaki mutekija, jel tako? Svaki onaj koji je od mutekina, koji se čuva onoga što je Allah zabranio, izvršava ono što je Allah naredio, da je on Allahov evlija, je Jel tako? Allahov prijatelj, štićenik, jel tako? Da ga Allah štiti. Šarijatski dokaz uzmo, je jel tako? Men ada li valijen, faqad azantuhu bil harb bil muharaba jel tako ko mi ko napadne moga velija mu'mina jel tako objavljuje mu rat i tako dalje uzmu te šerijatske dokaze koji ukazuju na to da je svaki mu'min kod Allaha subhanahu wa ta'ala počašćen jel tako da ima počast da ima visoko mjesto kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kod mu'mina jel tako i onda uzmu te dokaze koji su istina. I kad to dokažu, onda kažu oni zaslužuju šta? Da ih uzmemo za posrednike. Da od njih tražimo šefaat za uzimanje. Da od njih tražimo da se za nas zauzimaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je ovo pola bila istina, ili tako? A ovo od pola laž, batil. Pa su pomiješali šta? Istinske dokaze i njima dokazali laž. Je tako? Pa kad god se koristi neki dokaz koji je istina, da se njime dokaže batil, to se zove šubha. Je tako? To se zove šubha, mješanje istine i laži. Dokazivanje, dokazivanje istinom, šta? Želi se istinom dokazati laž. Je tako? Pa oni jesu odabrani i dobri, međutim, ne zaslužuju da im se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko god su odabrani i dobri, koliko god su Allahove vlije, ostaje Allah gospodar svih svjetova, a oni njegovi robovi ne zaslužuju ništa od onoga što zaslužuje Allah subhanahu wa ta'ala od ibadeta. Pa je ovo šta? Jedna od šubhi, je tako? S druge strane, kako ste uzeli ove dokaze, pa dokazali da se njima može dova uputiti i od njih pomoć stražiti, i od njih šefaat tražiti. A zapostavili druge šerijatske dokaze koji su takođe istina gdje Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje da se bilo kome drugom ibadet čini, da se bilo kome drugom dova u upućuje i da iko mimo njegove dozvole njegovog zadovoljstva posjedi šeha, eh, šefa, šefaat. Znači to je primjer šubhe. I mi čitamo sad ovde razotkrivanje šubhi. Je li tako? Čitamo knjigu koja se zove šta? Razotkrivanje šubhi. Eto, to je ta knjiga. Između ostalog poznata šubha i među prvim meselama i pitanjima gdje su mnoge sekte zalutale je pitanje Allahovi subhanahu wa ta'ala svoj svojstava, njegovi savršenih i uzvišenih svojstava. Pa su onda uzeli dokaz koji je istina. Lej se ke misli hiši. Njemu ništa nije slično. Ovaj ajet je istina, je li tako? Njemu ništa nije slično. Ali su ga uzeli da ovim ajetom dokažu i zanegiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva koja je on sebi potvrdio u drugim ajetima ili u hadisima mu Resul sallallahu alaihi sallam potvrdio ta svojstva zaboravljajući drugi dio ajeta. Ovaj isti ajet kako se završava? Lejse ke mislihi šej, njemu ništa nije slično. Vohu semi' al basir. A on, šta? Je semi' sve čuje i basir sve vidi. Pa Allah s.w.t. kaže, jeste, njemu ništa nije slično, ali on sve vidi i ču i čuje. Pa uspostavi Allah s.w.t. negira bilo kakvu sličnost, ali uspostavlja i potvrđuje svoj svojstva. Je tako? Negira sličnost, a potvrđuje svojstva. I tako mi nastupamo. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kad kaže, kad spomene ruku, je tako? Ili spomene dvije ruke, mi potvrđujemo to svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala, a negiramo sli sličnost. Kao u ovom ajetu, potvrđujemo, negiramo sličnost, a potvrđujemo da je semije i da je basir. Je tako? Zašto kad kažemo da je Semije, da je Es Semije i da je El Basir, zašto negiramo sličnost? Zato što i čovjek šta? Ima vid i čovjek ima sluh, ali čovjek ko vidi sluh nije kao vidi sluh Allaha subhanahu wa ta'ala koji sve vidi i sve i sve čuje. E tako isto nastupamo i kod drugih svojstava i kažemo ruka da i dvije ruke da, međutim nije kao ruke koje mi znamo nego kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenosti kao što Resul sallallahu alejhi ve sellem hadisu kaže da su kilta yadayhi yumna da su oba dvije njegove ruke desne i tako dalje. Dakle kako priliči njegovoj uzvišenosti i savršenost. A oni su uzeli ovaj dio ajeta, njemu ništa nije slično i kad dođu do svojstava koji oni na osnovu svog malog razuma, nećemo reći malog mozga, nego malog razuma i nešto malo znanja učini im se da se kroz to ogleda sličnost i onda kažu ne ovo ne priliči Allahu i negiraju svojstva koja je Allah subhanahu wa ta'ala sebi potvr potvrdi ovi o kojima mi govorimo koji imaju ovu šubhu ova šubha je davno se pojavila davno je tako među prvim šubhama koje se pojavile nakon havariđa je tako kaderija i tako dalje došlo su svojstva je tako Imam Ahmed je prvi <clears throat> imao jedno veliko iskušenje baš u svojstvima je tako jel da li Allah subhanahu wa ta'ala govori ili ne govori jel, Allah, jel Kur'an Allah govori ili je stvo, stvoren došla su te šubhe odatle je tako učenjaci su na sve ove šubhe odgovorili i donijeli šerijatske dokaze da to nije istina, je tako? I razjasnili i razdvojili istinu od ba, odbacila u tim šubhama. Međutim, jel prestalo, jel prestao taj dalalet? Nije. I dan danas taj dalalet, šta? Veoma, veoma rašir. I mnogi kod nas koji imaju velike ovako, one, a, i skupa džubeta, mnogi se ponosom ističu šta da su, maturidijske akide, ha? Ebu Mansur al-Maturidi je živio relativno kasno, je tako? Ako je on donio istinu, pa šta je bilo s umecom prije njega? A između ostalog, njegov menheđ je ovo, što smo malo prije govorimo. Šta? Da zanegira i negiraju svojstva Allahu subhanahu wa ta'ala, samo ako to ne mogu da pomire i da, ha? ako im se učini da se u tome ogleda sličnost između Allaha i njegovih robova. A potvrđuju neka druga svojstva. Pa kažu Allah je hej, jel tako živi? Mi kažemo pa i čovjek je živi. Pa i tu, i, i ta svojstva koja ste potvrdili, ako idemo mak na konac, i tu se onda ogleda sličnost. Ali oni onda kažu šta? Ali Allahov život nije kao čovjekov život i život njegovih stvorenja. Pa tako isto i ostala svojstva, recite isto tako. I za ova ostala svojstva recite isto tako. Pa su ovo primjeri, ovo sad nismo još ušli u temu, nego su ovo primjeri za šub, za šube, kad se pomiješa istina i laž, kad se pomiješa ajet lejseke misli i šej, koji je istina, njemu ništa nije slično, ali se njime dokazuje, odnosno njime se želi dokazati da se zanegiraju druga svojstva koja je Allah subhanahu ta'ala sebi potvrdio. I to je onda šubha. To je onda šubha. Kaže šehhul islam. Na samom početku ovi, ove risale u kojoj na samom početku odma objašnjava šta je taj teuhid sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao vjerovjesnik i objavio knjige. Pa kaže, znaj Allah ti se smilovao da je teuhid činjenje ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da je tevhid, šta je tevhid? Da je to da samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet činiš i nikome više. I da je to vjera, to je din sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao svoje poslanike i vjerovjesnike svojim robovima. To je din šta je din šta je tevhid da se samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet čini da se samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet čini sa tom vjerom i sa tim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao sve vjerovjesnice sve poslanike pa prvi poslanik koji je poslao je Nuh alaihi salam kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao njegovom narodu Zbog čega? Zato što se u njegovom narodu pojavio ši, širk. A šta je to širk? To je suprotno ovom tevhidu sa kojim je Allah poslao sve poslanike. Je tako? To je u njegovom narodu su se pojavili oni koji su počeli ibadet činiti nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I po prvi put u istoriji ljudskog roda. Kad? u Nuhovom narodu. Prvi put se pojavili neki, kako ćemo ih nazvati, nekim najružnijim imenom, koji su i ibadet počeli činiti nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda im Allah subhanahu wa ta'ala šalje, šta? Poslanika. I prvi poslanik kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala poslao je Nuh a.s. I od Nuha do posljednjeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, svi su govorili svome narodu šta? Ja kao mi abudu Allahe, ma lakum min ilahin gajru. O narode moj, Allahu ibadet činite. Nemate drugog ilaha mimo njega. Nema nikoga drugog koji je ilah, kome treba ibadet činiti mimo Allaha. Samo Allahu ibadet Allahu ibadet činite. Ola kad ba'asna fi kulli ummetin rasulem, en i'budu Allahe, vajtenibu tagut, svakom narodu smo poslali rasula Allahu ibadet činite i klonite se ta guta klonite se svega onoga čemu se ibadet čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala klonite se svega onoga čemu se pokoravaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala sve ono što se slijedi besprijekorno slijedi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala Vidimo to iz brojnih dokaza, između ostalog. Rasul sallallahu alaihi sallam, kad je poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, da poziva ljude u islam, kaže šta? فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله nek bude prvo čemu ćeš ih, čemu ćeš ih pozvati nek bude prvo čemu ćeš ih pozvati šehadet la ilaha illa Allah u drugoj predaji en juvehidu Allah. U drugoj predaji kaže, nek bude prvo čemu ćeš ih pozvat, da samo Allahu ibadet čine. Da samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet čine. Pa je prvi rasul ko? Nuh alaihi salam. Dobra, šta je sa Adamom? Alaihi salam. Adam je prvi nebij. Je tako? A Nuh je prvi rasul. Pa kakva je razlika između nebije i rasula? Ovo je fajda. Znači, onako usput korist da spomenemo. Zato vidio sam da je spomenuo komentator ovde. Znači, prvi je rasul zato što je poslan narodu koji je zalu, zalutao i koji se suprotstavlja tevhid, tevhidu. E to je Rasul. Onaj koga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao da pozove narod koji se suprotstavlja tevhidu. A nebi je onaj koji je poslao narodu koji je inače na, na tevhidu. Jel tako? Oni su već na tevhidu. Pa što im je poslan? Da ih opominje, da ih učvrsti, da oni ostanu na tome, jel tako? Da bude među njima, da ne bi slučajno zalutali, tako, kao preventiva. Pa Adem a.s. nije poslan narod koji je zalutao. Da tako? Niti narodu koji se suprostavlja u Tevhidu. On i njegovi potomci, svi su živjeli na Tevhidu do Nuhavog naroda. Jel tako? Iako su činili griješ, grijehe, jel tako? Činili su grijehe. Habil i kabil, jel tako? Bilo je griješenja, međutim nisu činili širk širka, samo su Allahu ibadet činili. Pa onaj koji ko posla narodu koji je na tevhidu, on je nebi. Nije posla narodu koji se suprotstavlja tevhidu. A onaj koji je poslan mušricima, on je rasul, da ih pozove. Jel tako? I zato je merteba, odnosno stepen rasula iznad stepena nebija. Zašto? Zato što je lahko i lakše ljude pozivati dobru. Je tako? Nego odvraćati ih od, od zla. Svako danas te pušta da pozivaš dobru. Pozivaj dobru koliko hoćeš. Oni se samo ne odazovu i mirni su. Al kad počneš odvraćati od zla i počneš zlo zabranjivati, onda nastupaju problem. O tako? Onda nastane problem pa je Nuh a.s. prvi rasul između ostalog hadisu kada će ljudi na sudnjem danu jel tako, kad budu proživljeni hodati od poslanika do poslanika i tražiti od njih da se zauzimaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala da počne suđenje šta kad dođe do Nuha reći će, do, doće do Adema pa nabrajati njegove fadilete, je tako? Njegove vrednote. Al kad dođe do Nuha, njegova vrijednost je kažu Ja Nuhu, ente evvalur rusul. O Nuh, ti si prvi rasul. Pa je ovo dokaz da je Nuh prvi rasul ila ehlil ard koji je poslan stanovnicima zemlje. Koji je poslan stanovnicima zemlje. Pa smo ovdje objasnili značenje tog tevhida. Alikum se. Značenje tevhida sa kojim je Allah poslao sve vjerovje, sve uh, poslanike. Rusul, je li tako? Oni su svi došli sa ovim tevhidom. Šta? Da se samo Allah i bade čini. Suprotno tom tevhidu je šir, širk. Kako je došlo do tog širka? Širk je nastao zbog pretjerivanja u pogledu dobrih ljudi. Zbog pretjerivanja u pogledu dobrih ljudi. Prvi širk i osnova širka na zemlji je tu. Znači, pretjerivanju pogledu dobri ljudi. Kao što su pretjerali Nuhav narod, u pogledu Veda, i Suaa, i Jegusa, i Jeuka, i Nesra, kao što stoji, kao što stoji u predaju od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kod imama Bukharije, je tako u njegovom sahihu, gdje kaže bili su ovo kipovi Nuhovog naroda pa su poslije ih preuzeli Arapi. Ove kipove bili su kipovi kod Nuhovog naroda pa su ih poslije preuzeli Arapi. Ovo su imena dobrih ljudi u Nuhovom narodu. Imena dobrih ljudi u Nuhovom narodu. U drugoj predaji ne, ne stoji ovdje, u drugim predajama Spominje se opširnija predaja da je da su ovi kipovi bili zatrpani, pa je šeitan nekada šapnuo kad se proširio širk među Arapima, gdje se nalazi? Pa su otišli i iskopali iz pijeska i poredali. Pa su bili, kaže, bio je uh, ved. Ved je bio kod Daumatul Džentel. Suva je bio kod Hudejl. Ovo su imena mjesta ili imena plemena, je tako? Jegus je bio kod Murada ili Benu e, uh, Gupajfa. Zatim Jeruk je bio kod Hemedana, ime plemena, je tako? Nesr je bio kod Himjera, ime plemena, je tako? To su imena dobrih ljudi od Nuhovog naroda. Pa kad su oni pomrli, šeitan je nagovorio njihov narod da naprave na njihovim mjestima gdje su oni ibadet činili i sjedili da naprave njihove skulptu, skulpture, da izvaju, naprave njih, znači kipove u njihovom li, liku i da ih nazovu njihovim imenima. Pa su to učinili i nisu s početka im ibadet činili nego su ih napravili da ih podsjećaju na njih je tako ne bili i oni kao podstrek je tako da i oni i badet čine da i oni budu kao ovi koji su bili tako dobri pa onda da bi ih što bolje podsjećali i što veću inspiraciju dobili onda su odlazili kod tih kipova i tu na tom mjestu i badetili Allahu subhanahu wa ta'ala Ali nisu u početku ibadat činili tim tipovima. Kad je pomrla i ta generacija i kad je nestalo znanja, onda su došli džaheli i rekli ovi prije nas nisu ništa drugo obožavali do ove kipove i onda počeli ibadat činiti tim kipovima. Eto, tako se proširio širk i tako nastao širk. Danas isto sa najboljim namjerama, je li tako? Deda napravimo šta? spomen ploče, šehidske česme, gde da napravimo ovo i ono, što? Sa najboljim namjerama, je tako? Da nas podsjeća, da nas opominje, da naša djeca znaju da ovo, da ono, međutim, sve su to šeitanske zamke koje na kraju neće nikakve korist imati niko osim što će biti iskušenje ljudima da zapadaju u širk osim što će biti iskušenje ljudima i sljedećim generacijama da zapadaju u širk. Molim Allah da se to ne desi. I da rukama mu vehida zbriše sa lica zemlje svaki kip i svaki idol i svaki istorijski trag koji bi mogao biti iskušenje i mogao biti sebe širka. Kaže dalje šehhul islam, a posljednji poslanik je, posljednji rasul je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I on je taj, vidi, prvi je Nuh, u njegovo vrijeme se pojavili ovi kipovi, posljednji je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. I on je taj koji je polomio te kipove. Pogledaj <coughs> hronologiju. Prvi je Nuh i tu, je, tu su bili kipovi, i posljednji je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i on je svojim štapom kad je ušao u Mekku i kad je kod Kabe bilo 360 kipova svojim štapom gurao te kipove lomio ih i rušio ih i govorio وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاقِلِ došla je istina i nestalo je laži inna al-batila kana zahuqa zaista laž nestaje laž je ko balon pipneš ga, ne ima. Izgleda veliko, je li tako? A istina je kratka i jasna. Ko vrh igle. Samo malo bocne, sve ono što je bilo ovako, ovoliko napuhano, odjednom nema ništa. Ostanu samo krpice. A, sisni komarci. Tako je. Rasul sallallahu alaihi sallam te kipove svojim štapom štapom polomio ovi dakle ovo je dokaz da ovi koji su ibadet činili tim kipovima nisu ibadet činili samom tom kamenu o tako nego su ibadet činili šta kamenju koje je bilo u obliku ljudi dobrih ljudi tako pa šta su kako su njima ibadat činili neki su ih uzimali samo za kiblu da se prema njima okreće drugi su njima i ibadet činili da ih što više Allahu približe, jer su vjerovali da su ovo dobri ljudi, je tako? Odnosno ovo su slike i kipovi u obliku dobrih ljudi, pa je, će nas to Allahu subhanahu wa ta'ala vidiš kako mi poštujemo te dobre ljude i to je Allahu drago, pa ćemo biti time što bliže Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, to je širk, je tako? Pa su ih uzimali za posrednike između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala i to je bio njihov širk i to je bio njihov širk oni su vjerovali da su oni njihovi zagovorači kod Allaha subhanahu wa ta'ala da su oni posrednici za njih kod Allaha subhanahu wa ta'ala i njih su dozivali njima se obraćali umjesto Allahu od njih pomoć tražili i njima dove upućivali i to je veliki širk znači posljednji poslanik posljednji rasul Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslan narodu koji je šta mnogo ibadet čini Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je poslan narodu koji su mnogo ibadet činili i hađ obavljali i sadaku dijelili i mnogo Allaha spominjali Takvim ljudima je poslan Muhammed sallallahu alaihi sallam. Kakvim? Koji su hađ obavljali i sadaku dijelili i mnogo Allaha spominjali. Međutim, šta je sa njima bilo? Uz Allaha i badet su činili još i svojim i do idolima. Za koje su govorili da im i badet čine da ih opet Allahu približe. Znači nisu njih odvojeno i posebno Jel tako? Nisu ta božanstva samostalno smatrali božanstvima uz Allaha. Jel tako? Nije kod njih lat bio nešto uz Allaha i pored Allaha. Nije. Allah subhanahu wa ta'ala je kod njih bio najveće božan, božanstvo i glavno božanstvo. A ovo ispod čemu su ibadet činili ma na'buduhum illa li uqarribuna ila Allahi zulfa tome nisu ibadet činili ni zbog čeg drugog osim da isto više Allahu približe. Pa znači opet je sve radi Allaha to radili, jel tako? Sve radi Allaha i to či, činjeno. Znači uzimali su Allaha za apsolutnog gospodara, jel tako? A ovi, ova božanstva, nisu i smatrali božanstvima sama poseb, nego su njima ibadet činili da ih Allahu približi. Sve Pa je to kod njih bio problem. I to je taj širk. Znači ljudi kojima je poslan posljednji rasul, Muhammed sallallahu alaihi sallam, su hađ obavljali, sadaku dijelili i mnogo Allaha spominjali i veličali i zikrili. Napravite poređenje. Zato to ponavljam. Zato ovo ponavljam. Napravite poređenje. Pa ćete vidjeti da mnogi danas za koje mi smatramo da su muslimani su daleko gori od ovih kojima je poslan Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa objavom. I na daleko gorem stepenu od njih. Ovi su mnogo ibadet činili. Samo su uz Allaha još ibadet činili i tim kipojima. Što se ovo ističe? Da se svati da se svati da je upravo radi toga poslan posljednji Rasul sallallahu alaihi sallam i da je upravo radi toga o halalio njihovu šta, krv i njihove imetke i ratovo sa njima i sa najbližim od njih sa svojim amiđama sa svima, sa najbližim rodom zbog te stvari je bio sukob zbog te stvari znači nije nisu oni ibadet činili kao što neki smatraju nekim svojim božanstvima koji su smatrali božanstvima odvojeno od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne. Oni su znali da je Allah subhanahu wa ta'ala ilah, je tako? A ove alihe, druge božanstva koja su obožavali, nisu je obožavali samostalno i odvojeno. Ne, nego da ih, da ih oni Allahu približe. Uzimali su ih za, po, za posrednike. Prema tome, ovo uzimanje nekoga i nečega nekoga, znači za posrednika, između roba i Allaha subhanahu wa ta'ala i obraćanje nekome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i posvećivanje bilo kakvog ibadeta nekome drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala makar to bilo šta da te što, Allah, što više Allah približi to je širk to je taj širk radi kojeg je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Zato kaže šeheh kol islam ibn Taymi rahmatullahi alaih, kogod uzme između sebe i Allaha subhanahu wa ta'ala posrednika da ga doziva i da od njega traži da se na njega oslanja, kafara ijma'an. Kufr je učinio po ijma'u, po konsenzusu, jednoglasno kod čitavog, kod čitavog ummeta kaže uzvišeni ma na'buduhum govoreći o njima jel tako šta su oni govorili ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa mi ibadet nismo činili osim da na što više Allahu približe wa ya'buduna min duni Allahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum ibadet čine mimo Allaha subhanahu wa ta'ala onome što im ne može štetiti niti koristiti wa yaquluna ha'ula'i shufa'una 'inda Allah i govore ovo su oni koji će se za nas zauzimati kod Allaha i to je taj širk ovo su oni koji će se za nas zauzimati kod Allaha subhanahu wa ta'ala Znači, prvi mušnici nisu obožavali kamenje, kako neki misle. Jel' tako? Prvi mušnici upravo su poštovali, šta? Dobre ljude i meleke. Nisu oni svi i bade činili nekom kamenju, niti skulpturama. Neki su od njih obožavali mele, meleke. Najbliže meleke Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto? Pa kontal, Ovi su najbliži Allahu. Najbolje je da njih pitam. A oni će, kad su najbliži Allahu, najbolje je to Allahu prenijet, je tako? Pa su ibade čini melecima i to je bio njihov širk. Drugi su rekli ne, najbolje je da poslanike, oni su najdobraniji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa su ibade činili kome? Isao alaihi sala, je tako? Ibade činili nekim poslanicima, je tako? Vidite tu logiku i vidi kako kad, ne, kad je nešto jako logično bude pravi širk. Je tako? I bude prava propast kad bude nešto stvarno logično, je tako? Pa mnogi za današnje zablude koje se pojave kažu, pa men to nešto logično, mašal. I širk je logičan. Al tako, kad zaboraviš šta na uputu i na ono sa čim su došli svi vjerovjesnici. Odnosno, nije logičan za zdravu pamet. Al tako, za zdravu pamet je to sve suludo. Suludo. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je ilah. A značenje ilah je onaj kome se ibadet čini. Pa sam se njemu ibadet čini. I kako će biti logično da se nekome drugom ibadet pored Allaha subhanahu wa ta'ala čini. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala ovim ljudima koji su hađ obavljali i sadaku dijelili i mnoga Allaha spominjali šta? Poslao posljednjeg vjerovjesnika Rasula Muhammeda sallallahu alaihi sallam da im obnovi vjeru i da ih opomeni i da ih očisti od tog širka da ih očisti od tog širka i da ih poduči da se ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da je to njegovo isključivo pravo i da niko više mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne vrijedi i ne zaslužuje da mu se ibadet čini, da mu se dove upućuje. Niko od najbližih meleka i najodabranijih vjerovjesnika, a kamoli neko, a kamoli neko drugi. Ostala su još dva važna pitanja koja imam nije svečeras da spomenem a to je pogledajte vrać kako je stanje bilo i kakvi su ljudi bili kojima je poslan Muhammed sallallahu alejhi ve znači šta mnogo su Allaha spominjali i ibadet činili ali su uz Allaha još neke druge obožavali šta, je šta ovo znači ovo znači da su Allahu subhanahu wa ta'ala priznavali šta rububi rububijet. Vjerovali su da je Allah apsolutni gospo, gospoda. Pa vjerovali su da on je taj koji daje rizk, da je on taj koji stvara, da je on taj koji daje smrt, da je on taj koji upravlja svemirom, da je on taj koji odredio sudbine, da je on taj koji odredio eđel, da je on taj koji, znači mimo njegove volje se ništa ne može de, de. Sve su to vjerovali. Mi kad bi danas sreli takvog insana, koji u sve ovo vjeruje i ubijeđen je, šta mi mislili? Da je muslimančina. U tako? Da je vlija. Turbe bi mu napravili neko. Međutim, vidi, oni su u sve ovo vjerovali i opet nisu bili muslimani. I opet je Rasul sallallahu alaihi sallam sa njima rat vodio. Sabljom i stjeku. Šta je problem? Problem je što su sve ovo vjerovali, a opet i ibadet nekome drugom ima Allaha čine. Makar to bilo radi Allaha. Ali su nekome drugom mimo Allaha činili. Ako hoćeš dokaz, kaže ovdje še, ako hoćeš dokaz, pogledaj, ajed, kul men jarzuku kum men fisem, e, Kul men yarzukukum min as-sama'i wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy ومن يدبر الأمر فسيقولون الله reci ko vas obskrbljuje sa nebesa i zemlje ko posjeduje sema, sluh i vid ko iz živog izvodi mrtvo a iz mrtvog izvodi živu ko upravlja stvarima reći će Allah ko će reći Allah mušrici mušrici ovo sve vjerovali oni kažu ko ovo sve upravlja kažu Allah fakul efela tetekun. Pa onda im reci, zašto se ne bojite? Kad bi se samo bojali, kad bi bili samo od mutekina. A tako? Pa su priznavali Allah subhanahu wa ta'ala rububijet. Brojni su drugi ajeti. Kul li il ardu wa men fiha. Kul li il ardu wa men fiha. Reci, kome je pripada zemlja i sve što je na njoj. In kuntum ta'alamun, ako znate, se je kulu ne reći Allahu kul afala tadhakkarun zašto se onda ne upamtite reci zašto se ne upamtite kul man rabbu samawati sab'i wa rabbu al'arshi al'azim reci ko je gospodar sedam nebesa i uzvišenog prijestolja arša ko je gospodar toga se je kulu narilla reći će to je sve Allahov kul afala tatakun opet reci Pa zašto da kako se onda šta? Tetakun, ne bojite. I vidi, mušrici su znali da Allahu pripada uzvišeno prije, prijestolje. A mnogi danas ovo prijestolje negiraju. Pa Besim Korkut u prevodu kaže ovog ajeta kaže koji je gospodar sedam nebesa i svemir. Pa uzvišeno prijestolje Aršul Azim prevodi kao svemir. Zašto? Zato što ma turidi je šarije negira i da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad arša, a Allah subhanahu wa ta'ala u sedam ajeta doslovno kaže da se uzdigao iznad arša, a dovoljno je u jednom ajetu da je rekao. Pa sad dobro obrazite pažnju kakvi sve dalaleta i musibijeta oko nas ima. Sa čim se sve susrećemo. I još dodatno na to Jel tako? Šta se sve danas još izra, izrađa i šta sve dolazi? Kul men bi jedihi melekutu kulli še. Reci, ko je onaj u čiju je ruci sva vlast, sve. Wa huwa yujiru wa la yujaru alayh. A on je taj kod koga se traži zaštita, a od njega nema zaštite. Znači od njega ne možeš naći zaštite. In kuntum ta'lamun ako znate se je kuluna lillah. Sve ovo mušici znaju. Oni kažu sve to, Allahu kul ta anna tusharun, pa dobro, kako onda dozvoljavate da budete zavedeni, kako ste onda zalutali, kad sve to znate. I danas kad bi mi našli čovjeka da sve ovo vjeruje, da se kod Allaha zaštite traži, da od njega nema zaštite da sve ovo, mi bi mislili musliman, a on još nije musliman. Još mu fali šta? Još mu fali tevhid, uluhije. Još Allahu ibadet ne, či, ne čini. Još nije shvatio da se ibadet čini samo Allahu subhanahu samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je ono radi čega su poslani Rusul. Da se ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte mušnici kad su obavljali hađ. I oni su imali telbiju. I oni su uzvikivali telbiju. Čujte njihove telbije. Lebejke Allahume lebejke labbejke la šerike leke, labbejke illa šeriken huve leke, tamlikuhu vama melek. Kaže, odazivamo ti se gospodara, odazivamo. Odazivamo ti se, ti nemaš šerika, nemaš sudruga. Odazivamo ti se osim sudruga kojeg ti posjediš, a on ništa ne po, ne posjedi. Pa su vjerovali da Allah sanao taj apsolutni gospodar. A ovi, ovi šerike koji mi činimo i badet, ti njih posjediš, oni ništa ne po ne posjedi, ali mi njima i bada činim. Svatate, brat. Znači, to je, to je taj bio širk. Znači, mušici priznavali Allaha za gospodara. Pa šta je problem? Negirali su da se samo Allahu i badet čini. Međutim, ovo je teoretski. Ipak mušici, koji su i badet činili tim kipovima, Iako su tvrdili da je Allah apsolutni gospodar, često su strahovali od tih kipova. I bojali se da im ne nanesu kakvu štetu ili da im neće donijeti kakve koristi. A to je šta? Od stvari rububi, rububijeta. Pa su oni tvrdili da vjeruju Allaha subhanahu ta'ala u njegovo gospodarstvo. Ali čim su im ibadat činili znači da vjeruju u njihov rububijet djelimično, je li tako? Makar djelimično su pripisivali da ti kipovi i ta božanstva koje obožavaju ipak sudjeluju sa Allahom subhanahu wa ta'ala šta? Da imaju neku moć. Je tako? Ipak su vjerovali da imaju neku moć. Pa su činili širk i u rubu ubijet. Kao i danas. Vjeruju da ipak ovi imaju neku moć. Bez obzira da li vjerovali da ti idoli sami po sebi imaju neku moć ili da ih je Allah počastio pa im dao neku moć iz počasti prema njima, sasvim je se jedno. I jedno i drugo je širk širk. Pa ćete tamo naći knjigu, ne znam, da Allah subhanahu wa ta'ala praktično ničim ne upravlja. Tako čovjek napisao knjigu. Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutni gospodar, ali ispod njega imaju dvojica polarnih kojima je Allah subhanahu wa ta'ala dao svu vlast. A ovi su opet svoju vlast podijelili sedmorci namjesnika. Ova sedmorca 40 tevlija, ispod njih ima neki. I onda su oni svi to raspodijeli. Jedan upravlja jednim sazvježdjem, drugi, drugi, treći, treći. Šta je ovo? Širk. Makar govorili da im je Allah to dao i počastio i time. Jer mi vjerujemo i Allah nas je podučio da samo on tim upravlja. I da niko sa njim ne učestvuje ni uče. Da on, niko ne posjeduje ništa na zemlji ni na besi. Niti između njih. Nijedne trunke ne posjeduje sam odvojeno. Niti je šerik. Znači niti je suvlasnik ni u jednoj mrvici. Ni na nebesima, ni na zemlji, ni između njih. Nije ni suvlasnik. Allah subhanahu wa ta'ala to negira. Kad nije ni suvlasnik, ne je niko od njih Allah subhanahu wa ta'ala ni poma pomaga. Je tako? niko od njih nije Allah subhanahu wa ta'ala ni pomagač, on nema ni pomagača, apsolutno, apsolutni vlada. I to je tek onda vjerovanje u apsolutni rububi, rububije. Tek kad je tako, onda je Allah apsolutni gospod, gospoda. Nikomu nije ni pomagač, ne treba mu ni vezir, ni namjesnik, nikomu ne treba. On svim sam upravlja, svakom trunkom i svakom praškom. I to je apsolutno gospodar, gospodarstvo. I tako se vjeruje Allah subhanahu wa ta'ala u njegovu gospodarstvo. Ali ovi priznali su prvo, priznaju Allah subhanahu wa ta'ala da je gospodar, a onda i bade cine nekome drugom. Zašto? Zato što ipak neku vrstu rububijeta i njima pripi, pripisuju. Jer su smatrali da ipak na neki način mogu naštetiti ili koristiti. ili koristiti. Ili koristiti. Pa, kaže kad, se, kad smo se osvjedočili da oni su vjerovali u rububijet, je tako? Onda ti postaje jasno šta? Da su narušili teuhid gdje? Time što su i vade činili nekome drugom ima Allah subhanahu a to je taj teuhid. I tu postaje jasno. Upravo je ovo dokaz da je i teuhid sa kojim su poslani svi vjerovjesnici šta? Ovo je dokaz. Ako su mršnici vjerovali da je Allah gospodar, pa šta je onda teuhid? a ostaje tu. Šta? Da je teuhid sa kojim su svi vjerovjesnici došli da se samo Allahu ibadet čini, a da se ne čini ibadet njihovim božan, božanstvima. Zato su oni svi to prepoznali i odmah rekli Eđa'ala al-alihata ilahan wahida. Zar sva božanstva jednim bogom učini? Je tako? I odmah su prepoznali šta značenje šehadeta La ilaha illallah. Da se samo Allahu subhanahu wa ta'ala ibadet većini. Oni su dove upućivali i Allahu subhanahu wa ta'ala. I noću i danju. Jel tako? Ali su uz Allaha dove upućivali i melecima i dobrim ljudima i tako dalje da bi što više Allahu subhanahu wa ta'ala približili to smo već objasnili. I to je bio njihov širk. I to je ono što je srušilo njihov tevhid. Njihov tevhid. Kad upoznaš da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam se borio protiv mušrika zbog samo ove stvari zbog samo ove stvari da su još nekoga uz Allaha ibadetili je li tako fela tad'u ma Allahi ahada nemoj nikome dovu upućivati uz Allaha nemoj nikome dovu upućivati uz Allaha znači samo Allahu dovu upućuju lahu da'vatul haq njemu pripada istinska dova istinski poziv walladine yad'un min dunihi la yastajibuna lahum bi shay a one koji dozivaju mimo njega ni sa čim im ne mogu odgovoriti. Ni sa čim im ne mogu odgovoriti. Illa kebasiti kefeih ilal ma ili jeblu gafah, osim kao onaj koji pus, pruži svoje dlanove ka vodi, da bi ona stigla do njegovih usta. Sad neko dođe i pruži dlanove do vode i da ona stigne do njegovih usta. Hoće cić? Nema ništa od toga. Tako onaj koji digne svoje dlanove do ovu kući, nekome drugom ima Allah, hoće šta stići do njega? Ne. Ne moguće. Ne mogu, ha? Stiće grije. Stiće grije, ali neće od te dove. Ta dova je lažna. Ona je, znači, ona je batil. Ona je <coughs> batil. Oma du'aul kafirine illa fi balal. I nije dova kafira ništa osim zabluda. Zabluda. Pa su oni imali dovu, ali ona balal. Ali ona balal. Pa kad dobro razumiš i shvatiš da je Resul sallallahu alaihi wa sallam ratovao sa njima da bi oni dove upućivali samo Allahu i da bi se samo Allahu zavjetovali i da bi samo Allahu klali kurbane i da bi samo od Allaha pomoć tražili i da bi sve druge ibadete samo Allahu činili onda saznaješ da su oni jel tako kad su potvrdili da je Allah gospodar nisu da to što su potvrđivali Allahu gospodarstvo da ih nije učinilo muslimanima jer inače ne bi se protiv njih borio, ne bi sa njima ratovu da je to što vjeruju da je Allah gospodar bilo dovoljno da budu muslimani ne bi sa njima ratova, ostavio bi ih na miru, jel tako? Zato što mi je naređeno, jel tako? Šta? Umir to enu katila nase hata ješhedu an la ilaha illallah. Naređeno im da se bori protiv ljudi sve dok ne posvedoče la ilaha illallah. Pa kad bi la ilaha illa Allah značilo, nema drugog gospodara, mimo Allaha ovi bili muslimani. I on se ne bi protiv njih borio. Je tako? Međutim, nije. Oni nisu htjeli da posvjedoče la ilaha illa Allah, illa, iako su vjerovali da je Allah rab, gospodar. Ali nisu vjerovali da je on jedini ilah, da se samo njemu ibadet čini. Da se samo njemu ibadet čini. Koliko ima revesija? Mm-hmm. Znači nisu to htjeli da, da prihvati. Prema tome značenje šehadeta. Značenje la ilaha illallah. Je suština teuhida je značenje la ilaha illallah. A e tako la ilaha illallah suštinski znači šta? Nikome se ibadet ne čini mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno niko ne zaslužuje ibadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer je znači e, to značenje je bilo poznato bilo poznato i oni su znali da to da na to upućuje riječ la ilaha illallah zato što što je kod njih ilah bio svako onaj kome je posvećuju ibade od meleka poslanika kipova dobrih ljudi sasvim sasvim svejedno sve su to kod njih, kod njih bili ilah iako nisu od njih od tih ilaha želeli šta ni rizka Jel tako? niti nešto drugo, nego samo da i što više Allahu, što a više Allahu subhanahu wa ta'ala približi. Danas, ovo ilah, otprilike kod mnogih znači sejid. Je tako? Gospodin. Pa se obraćaju svojim šejhovima i nazivaju ih sa sejid i misle da će to promijeniti nešto od suštine. Ako ne kažu za njih da su ilah, ako kažu da su nešto drugo. Međutim, ako njima dove upućuju, oni su kod njih šta? alihe makar izvali kako god izvali ako neko upućuje dobu svom šejhu nekom živom ili mrtvom koji je odsutan a on šapće i njemu se obraća gotovo dovu je uputio nekome drugom i on je mušrik i ništa nema sa vjerom sa kojim su poslani svi vjerovjesnici od Nuh alaihi do Muhammeda sallallahu alaihi sallam prema tome oni koji trče na Ajvasovicu dole, ne bi li im Ajvas djedo šta pomogao? Ništa sa islamom nema. Da Allah oprosti. Da Allah oprosti. Da Allah oprosti. Jel tako? I to je, i oni su znali šta znači la ilaha illallah. Jel tako? To je značenje la ilaha, la ilaha illallah. Kaže šeheh na kraju, objašnjava da su prvi mušrici bolje znali šta znači la ilaha illallah od mnogih muslimana danas koji sebe smatraju muslimanima stvar od mnogih od većine oni koji danas misle da su muslimani prvi mušrici su bolje znali šta je la ilaha illallah kako znamo čim je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem la ilaha illallah innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun oni su se oholili kad im se kaže la ilaha illa Allah wa yakuluna šta su govorili a e inna la tariku alihatina li sha'irin majnun zar ćemo ostaviti svoje božanstvo zbog ludog pjesnika pa su odmah shvatili da moraju ostaviti svoje božanstva. A mnogi muslimani danas misle da la ilaha illa Allah u stvari treba samo izgovor izgovoriti. Pa onaj ko misli da mu je dovoljno da kaže la ilaha illa Allah, manje razumije la ilaha illa Allah od prvi mušnika. Bolje su oni razumili la ilaha illa Allah. Pa kaže kako hajra ima u čovjeku koji misli da je musliman, a ne zna o la ilaha illa Allah ni toliko koliko je znao Ebu Džehl. Kakve fajde od njega? ne znao la ilaha illa Allah ni toliko koliko su znali prvi mušrici. Ni toliko ne zna. Oni su znali da se ne misli da treba samo kazati la ilaha illa. Oni su znali da treba ostaviti sva božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i samo Allahu ibadet činiti. A ovi danas misli treba reći la ilaha illa. A kaže oni koji su malo pametniji od njih, oni misle da la ilaha illa znači nema drugog gospodara mimo Allaha pa da je dovoljno da priznaš da Allah šta stvara, obskrblje i upravlja. A prvi mušnici su u sve to vjerovali, pa opet nisu bili muslimani. Pa tako da brojni danas koji se pripisuju da su muslimani su daleko gorem stanju od prvih mušnika sa kojima je ratovao Rasul sallallahu alaihi sallam. I zato kad ovo čuješ i saznaš, raduj se. Raduj se. Sad, kad ovo čuješ i saznaš i prije ovoga kad si ovo čuo i saznao ne mislim da si sad prvi put to čuo raduj se raduj se posebno se raduj što ti Allah stvarno tajala dao tu blagodat da ovo naučiš jer je ovo suština bez ovog tevhida niko neće uspjeti i niko neće biti pačan i da shvatiš u kakvoj nesreći i kakav je musibet zadesio ljude oko tebe i da svati od treba da ih pozivaš i da im ovo objašnjavaš i da im ovo, i da im ovo prenešaš. Volim Allah subhanahu ta'ala da nas uputi u čusti na pravu put. Volim Allah subhanahu ta'ala da nas uputi u čusti na pravu put. Volim Allah subhanahu ta'ala da nam poveća iman i uput. Da nas sačuva svaki žabno Da nas učini muvehidima iskrenim Allahovi subhanahu wa ta'ala robojima da nas sačuva od džahennema da nas sačuva od svih puteva koji vode džahennema da nas uputi na pravi jedini ispravni put koji vodi u džahennem Allahu milost i njegove blagodati Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvedu u džennet spasi u Volim Allah subhanahu wa ta'ala da izliči naše bolesti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesti. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da izliječi naše bolesti. Da pomogne dužnicima da vrate svoje dugo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne našim braćima džahide koji se bore na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da brza svoju pomoć pobjedi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini mudžahidima koji se bore na Allahovom putu. Koji će svojim rukama i svojim životima i svojim vecima uzeti za uzdizati Allahu u vjeru i uspostavljati Allahu šarijet na zemlji. Uspostavljati Allahu u pravdu sa kojom je Allah subhanahu wa ta'ala vjeru vjerovjesnike i objavio knjih. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari bereket i poveća bereket u traženju znanja i učenju ove vjere da podari bereket u našim porodicama u našim nasljednicima Molim Allah subhanahu wa ta'ala da podari bereket u našim imetima i da jedna sučni od onih koji će ga trošiti na Allahom kuhu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uči, da nas obaste saburom i da usadi hrabrost u naša srca da nas učini nepokolebljivim na putu istine i da nam podari razboritost u osudnim trenutima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari razgovor to što osudim kanu kanu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se ne kolebaju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji se na pravu putu ne kolebaju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvedu u džennetu kvati u džennema. Bosnija dova i alhamdulillahi rabbil alemin. La ilaha illallah la ilaha إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا